أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم i radi onih koji se rad njega voli, su nam te dvije opcije. Da nije džamija i da nije ljudi koji se radi njega vole, Allah bi srušio nebesa i zemlju. Jer jedino što on najviše voli jeste da se radi njega voli. Kad je Musa alaih salama pitao šta radiš? radi mene, pa je klanjam kada je to ti zbog sebe radiš. Šta radiš radi mene, pa kada ja radiš, šta će raditi tebe? Kaj, koga voliš radi mene? E to je vala voli, on je ljubomoran, on je nas ljubav stvorio, on voli nas više nego majka svoje dijete. Sad zamisli koliko nas Bog voli i zbog te ljubomore nam ne da da grešimo, Isto ti svom djetetu nije ti pravo kad se drogira i kad se opija i kad kocka, jer je volet, voliš svoje djete. Tako nas Allah daleko više voli, pa voli kad se radi njega voli. I ta elita na sudnjem danu će biti prozvana ne po umetu ikakvom. Zamislite da će biti svaki čepengamer i za sobom imati svoje, svoje pristaše. I on redu kullu nas i vi Kada budemo pozvali sve ljude sa svojim vođama. Svak će ići svojim vođama. Pa će ići, ne, za nekim dosta, za nekim vrlo malo, bit će neće nikoga imati. Nikoga nije imao sljedbenika. I bit će prozvani, o narode ludu. o hudom narode, o umnete Mohamedov. Tako će biti prozivka na svim danu. Nema jedna lita koja neće znati po jednom pigambaru. Allah će ih posebno zovnuti kao svoje evlije i reće ja evlija Allah. O moji prijatelji, hodite u moj vlak vi koji ste sred mene volili. Evo najodabranije lite. njima će tada i pingamberi zavaditi. Najbolje struktura ljudi su oni koji se rebela vole. Ako imate jednog takvog, eto ti vlada na sudnjem danu, eto ti spasa, samo jednog, ne možete izanosati svog prijatelja. Jednog kojeg radi Allah voliš, nešto ti je familija, nešto ti pomaže u životu, nego što ga radi Allah voli zato što njega Allah voli. Ja se nadam da moj hafiz, kolega Kemal Fendija mene voli, evo ja sam se s ljubavi odazvao ovako bolestan. Četvrti dan, baš sam dobro bolestan original bolesan sa ovom nazvom, sa svime, ali osjetio sam da me iz ljubavi zumno i to se osjeti preko telefona. I kad ti neko poruku na Facebooku piše na mobitel, vidiš kad ti iz ljubavi piše. Vidi za laha i kad neko knjigu piše kako je s pisao. Osjeti se da je s knjigu pisao. Samo da dokaže da je tako kako da smo mi večeras ovdje došli sa tim ciljem da nas Allah sačuva u ovoj svojoj lađi, u ovoj džami, kao što je sačuvao sve pengamere desetog dana Muharrama. Amin, Arhamar Rahim. Evo ja sam se zahvalio ovoj ljepoti vašoj ovdje Kemal Fendi Hafizu koji je onako prvo fin insan, pa kad je neko fin insan mora biti dobar igrača. Moram spomenuti njegovog Muteveliju, rijetko gdje vidim da Mutevelija voli svog vođu, pošto baš Mutevelija Asa voli svog Kemal Fendiju. Ja to vidim da njega, ne samo da ga pošto, njega voli. I to je ljepota, tu u toj džami mora biti hajde, kad mu te velije voli svog hođa. se razumili? Mu te velije hođa si isto sve krva i nevisa. To, to je rijetko da se to slaži. A ovdje je to kako meni reče jedna svekrva, mlađa svekrva skontala, valjda je moderna pa je skontala. Kada ja sam dobra s nečom zato što ja stalno popuštam. <laughs> Moram ja tako vidim da mene drugačije. Pa, ko hoće da bude dobar, ne malo blaži. Šta pa ti imaš s nečom? Nemaš ništa. Ona je tu i tujica. Hoćeš nešto da sređavaš, a nisi svoje dijete sredila. je dijete, ona hoće da sređiva. Ja još nisam svekar, pa ne znam kako to izgleda. Imam tri čeka, ja sam punac na, na troku se rekli, nije ne kvadrat, nego ima na kub. no jaci, evo, gledat ćemo, osim baš jednu lavi, pa možda u drugoj epizodi, inšala, poslije jaci još jedno desetak minuta kažem je nešto od neku od poruka, kad smo su već ovdje došli na akšan, pa možda će neko bahnut i na Jaci pa da ovaj, nešto se posjetimo i opomenimo. Ovo je sveti mjesec, onako Muharrem je sveti mjesec. Prvi dan prvi mjesec u računanju hiđarskih mjeseci, Harem, Sefer, Džumada Lula, Džumada Uhra, jel Rebil Ebel, Rebil Ahar, Džumada Lula, Džumada Uhra, Ređeb, Šaban, Ramazan, Ševal, Zulkade, Zulhidje. Da li skratko, ja to djeci govorim da bi znak djeca, da se ja ne pometim u ovome. Kao januar u ovom računanju tako je Muharrem. Ali deset Muharrem poseban dan kada vjerovjesnike, a najsigurnija predaja da je spasi Musa od faraona. I to je dovoljno i da ovaj dan posti se koga je postio i jučer i danas, ili danas ili sutra, ili samo danas, pa kom je smilo, smilovo, evo ja nisam baš najbolji, ali ja sam sebi ko sa toga je ona onaj kuć Bajrama, znate, onaj Jema Repe, kad su hađaj na rekvatu, jer u predaji stoji kod taj dan posti i za iduću i za prošlu, rekao da rezervisao sam za iduću godinu, a ovo je za prošlu godinu, pa eto ovo je sad Potvrda koje je danas postio jučer, potvrdio je zapušu godinu dana se grije se opraštaju. Eftalus jam ba'da Ramadan šehrullah muharram. Najbolji post poslije Ramazana je post u Najbolji post. Čak je bio naređen, pa kad je Ramazan propisan da je rekao, ali se vam ko hoće posti, ko neće ne mora postiti. Jer su jevreji postili. Vidite koliko su zadržali hiljada godina od Mus, Mojsija, od Musa i postili su da se Bogu zahvale što je Allah spasio najvećeg simnika svih vremena, kao simbol sile faraona, Firaun, kako ga Allah u Koranu spominje. Spasio ih, pa je poruka, evo kroz Musa i sam da kažem, jer Allah u Koranu kaže da se zbila Numen neđi rusulana veledina amenu. Pa je zatim Allah spasio vjerovjesnike i vjernike. Kedalike haqqan alejna nunđil mu'minin. I tako je obaveza, kaže Allah. Meni je obaveza da će spasiti vjernike. Allah se obavezao da će vjernike spasiti, samo je problem koji vjernik. Vakedavte hakan alajna nasrul mu'min. Allah će pomoći vjernike. Allah je zaštitnik vjernika. Izvodi iz smine na svjetlo. Samo je pitanje ko je vjernik. Kogod je vjernik, on je Elija. Ako mislite sad kako da mi je vidite li, svaki je vjernik Elija. Allah veli Allah je zaštitnik vjernika. Pa šta je poruka Musa a.s. Šta da mi danas radimo? Šta je Musa radio sa svojim narodom? Okupio je i krenuli su da se spašavaju faraona i njegove vojske. I kad su došli blizu mora, pripali su se. Vamo iza njih je faraon i vojska, goni, vamo je more, kuš kao što je taj Ibn kad je došao u Španiju, kad su osvajali Španiju, prešli su, jel Gibraltar, kako se kaže, ono. i došli su u Španiju. I onda im je sve lađe popalio. Taj veliki vojskovođa iz Emevijske dinastije. I onda je rekao ovako, nema sad nazad, kada je neprijatelje prid vama, a more iza vas, pa izaberte. A u Musa je bilo obratno, more je ispred vas, a faraon je iza vas. I oni su se, Kalema Bera'el Džem'an, kala ashabu Musa inna la mudreku, pripali su se. Gori, gotovi smo. Kala Kella, ne, ne, ne, nije tako. Inne, me'ija rabbi se jehdi. Nije tako, ne boj se. Moj će mene gospodaru puti, kazat će mu šta ću. Kad si sa Allahom, ne trebaš se bojati. Pa šta mi je rekao? Evo, hajna je Musa, ne trebi asakav, ba. I objavi smo Musa, alaih Udri svojim štapom o more. Šta mora štap raditi? Mi bi kad bi gledali ovako, šta će štap? Ali je rečeno udri štapom njegov štap. Šta je se desilo? Ko je more rastvorio? Nije štap, Allah je more rastvorio. Allah rastvara, ti uradi što je do tebe. Jesam sad razumio, ti u svojoj kući udri štapom, ne znam, udri u nešto. 54 godine. Ja sam ljevak, ljevak, rođeni ljevak, sve lijevo i desno, lijevo znači, pravo ali ja sam desnom se naučio pisati, znate kako. Sa učiteljem, sami sebi brut, otiđi u silci, sebi donesi brut i sam učio sa desnom rukom. Neš lijevom pisat. Što je to tako, rada, nam se Bog smilo, ali ja desnom i dalje pišem. Jesi vidiš šta, šta brut nauči? se naučio jesti, i desnom, ali prut sebi sići. To je taj brud koji je nekad red pravi u kući. Važio je za ženu za sudicu. Kad neko skrivi prvo mati na čelo, pa onda sva djeca sve povije. Svi fasuju što je jedno jednog pogrešio. Što je, svi ste krivi, što, ste dozvolili da pogreši. To je nekad bilo. Ja samo ovo spominjem zbog šapa Musa Ne da mi sad udaramo, nema tog više šapa ni u Mektebu. Jedan bi hođa znao u nas tam jedan čajlak rahmetullah Lej. kaže, narama pruteva donese kad zajtra krenu u metak. I kaže, da, sve potrošio, to koji je udarao. Ali, svi ti koji je čajna stvari udaro halaljuju mu danas. Nikom ne harami, jer ko je pred njim učio, moru mnogo mi dres odmajići. Jer taj nije mogo pivo učiti. Jer je učio, ali što je udaro, kažu kuda hođena šipka, udara neće vatra pa se tako govoriti <laughs> A što ste hođe tog udara? Udara su učite i nastavite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم